Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Pet je studenog 1941. godine na postaju Moskovske podzemne željeznice, koja nosi ime po pjesniku Vladimiru Majakovskom, stigao je tajnosti general Pavel Artemijev, zapovjednik Moskovskog vojnog okruga. U njegovoj pratnji bilo je nekoliko generala i političkih funkcionara. Kada su došli u postaju Majakovskog, vlakovi podzemne željeznice više se tamo nisu smjeli zaustavljati. Od sutra 6. studenog na postaju neće smjeti doći nitko tko nije imao posebne propusnice koje je izdao NKVD, Narodni komesarijat za unutrašnje poslove. Artemijev i njegova pratnja pregledali su radove na toj postaji, koja je osim što je slovila za najljepšu bila i najdublja pod zemljom od svih postaja Moskovske podzemne željeznice. Na jednoj strani postaje uzdizala se pozornica, dopremljena iz Boljšoj teatra. Iza nje postavljena je bista Vladimira Ilića Lenjina. Posvuda je bilo cvijeće iz kazališta na trgu Majakovski, donesene su stolice. Glavni ton majstor radio Moskve Šamšin postavljao ozvučenje i trudio se riješiti problem grozne akustike. Tri najbolja pjevača Boljšoj teatra, Kozlovski, Rajzen i Barsova, koji su bili odvedeni na sigurna mjesta daleko od Moskve, dobili su poziv da se hitno vrate. U Mosku su letili zrakoplovima koji su imali pratnju lovaca. Nitko im nije rekao zašto se vraćaju zašto je general Artemijev došao na postaju Majakovski. Roderick Braithwaite u knjizi Moskva 41. gradi njegovi ljudi u ratu piše. Njemački zarobljenici, zarobljeni tijekom listopada, rekli su da će pobjednički Wehrmacht 7. studenoga na dan oktobarske revolucije na Crvenom trgu održati paradu. Hitler je tako rekao. Stalin se također pitao kako da se obilježi obljetnica. U normalne godine vijeće grada Moskve organiziralo bi 6. studenoga službeni sastanak i sljedeći dan održala bi se vojna parada na Crvenom trgu i defile radnika i seljaka. Stalin je pitao generala Artemijeva i zapovjednika zračne obrane može li se parada održati kao i obično. Generali su bili zaprepašteni i izrekli su niz primjedbi. Njemci bi mogli bombardirati paradu. Ona bi onako bila siromašna. Tenkovi i topovi bili su na fronti i bilo bi moguće okupiti samo jedan kontingent pješaštva. Stalin ih je ukorio. Zar ne razumiju golemi politički značaj parade u ovom ključnom trenutku? Generali su popustili. Stalin je pitao generala Georgija Žukova što misli o održavanju parade na dan oktobarske revolucije. Nedavno postavljeni zapovjednik Zapadne fronte koja je trebala obraniti Mosku rekao je da ne vidi velikih zapreka za održavanje parade. Njemačke trupe pretrpjele su u listopadu teške gubitke i treba im vremena za pregrupiranje. Treba samo ojačati zračnu obranu Moskve dovođenjem dodatnih lovačkih zrakoplova. Stalin je sada bio uvjeren da treba održati paradu i dao je nalog Artemijevu da odredi trupe za nju. Kada je Artemijev predao popis trupa, sve u svemu 28 tisuća vojnika i pripadnika NKVD-a, pitao je kada parada treba početi. Stalin je odgovorio, pobrini se da točno vrijeme ne zna nitko do zadnje minute. Nemoj ni meni reći sve dok ne završi svečanost od 6. studenog. Stalin je odredio i da se svečanost od 6. studenog održi na postaji Majakovski. Članovi Moskovskog gradskog vijeća i gradskog partijskog komiteta dobili su nalog da se jave na određeno mjesto gdje su ukrcani u autobuse. Kada su dopremljeni u postaju, kapute, šešire i šubare odložili su u vagone podzemne željeznice koji su pretvoreni u garderobu. Pored njih drugi su vagoni pretvoreni u improvizirani bife sa čajem i sendvičima. U jednom od vagona bio je Juri Levitan, glasoviti speaker Radio Moskve koji se pripremao za izravni prijenos. U drugim vagonima bili su pozvani pjevači. Iza tribine bili su poredani vojnici. O tome što se treba dogoditi govorio je samo golemi natpis postavljen na stanici. Slava 24. obljetnici Oktobarske revolucije. Roderick Braithwaite piše. U sedam sati posebni je vlak došao na drugu platformu. Vrata su se vrlo tiho otvorila, Prva osoba koja je kroz njih izašla bio je Stalin. Nakon njega slijedili su članovi politbiroa, vlade i moskovskih gradskih vlasti. Pljesak je potrajao skoro deset minuta. Kako je domaćin svečanosti bilo Moskovsko gradsko vijeće, otvorio ju je Praonin. Onda je dao riječ Stalinu. U tom trenutku osmatrači su izvijestili da se neprijateljski zrakoplovi približavaju Moskvi. Protuzrakoplovni topovi otvorili su vatru. Lovci su uzbunjeni, ali pukovnik Lapirov donio je riskantnu odluku da ne oglasi zračnu uzbunu, jer bi to značilo prekid prijenosa uživo svečanosti. Otklonio je sva pitanja koja su stizala iz postaje Majakovski. Sve je odgovorio je mirno. Publika u postaji sjedila je u potpunoj tišini, dok je Stalin govorio jednostavno, promišljeno i s gruzijskim naglaskom. Govorio je svojom uobičajenom, neumoljivom logikom, grubom, snažnom, koje je bilo teško odoljeti. Stalin je govor počeo lažima. Tvrdio je da je Crvena armija od 22. lipnja 1941. imala gubitke od 350 tisuća mrtvih, 378 tisuća nestalih i oko milijun ranjenih. Veći dio okupljenih znao je da je Crvena armija izgubila puno više vojnika. Nakon laži o gubicima, Stalin je promijenio temu. Roderick Braithwaite piše. Počeo je analizirati dovoljno objektivno zašto je njemački blitzkrieg osuđen na konačan poraz u Rusiji. Godine 1940. Francuzi su ostali bez volje za borbu zbog unutarnjeg raspada svog sistema. Njemci su vjerovali da su slične sile raspada na dijelu u Sovjetskom savezu. Pretpostavili su da će početni porazi Crvene armije dovesti do kolapsa sovjetskog morala i nesloge između naroda Sovjetskog saveza. Njemci su, nastavio je Stalin, uvelike precijenili svoju jakost i pocijenili jakost Crvene armije. Crvena armija nije imala iskustvo u bici iskusnog Wehrmachta. Njemci su imali prednosti iznenađenja i u modernim tenkovima i zrakoplovima, ali kako su napredovali u dubinu Rusije, njihove linije komunikacije postajale su sve dulje i sve ranjivije na napade sovjetskih partizana. Stalin je nastavio da Njemačka nije računala s time da će se zapadne demokracije udružiti sa Sovjetskim savezom. Te se demokracije možda ne bore, ali će sa Sovjetskim savezom proizvesti više od Njemačke i na kraju ju slomiti. Sovjetski savez i zapadne demokracije vode pravednu borbu, oslobodilački rat protiv imperialne sile koja je pod jaram stavila većinu Europe. Stalin je govor završio riječima. Naš cilj je pravedan, neprijatelj će biti pobjeđen, pobjeda će biti naša. Okupljeni na postaji Majakovski pljeskali su dok ih ruke nisu počele boljeti. Nakon svečanosti na postaji Majakovski, general Artemijev obavijestio je Staljina da je sve spremno za paradu koja će se održati 7. studenog u 8 sati. Staljin je generalu odgovorio da se parada ne smije prekidati čak i u slučaju njemačkog zračnog napada. Dok se ovo događalo, trupe povučene s fronte vježbale su na svoje zaprepaštenje, vožnju u poretku i stupanje. Roderick Braithwaite piše. Mladi tenkovski poručnik Pavel Guds i njegovi sudrugovi imali su manje mogućnosti za vježbu. Nakon njihovog teškog iskustva u Ukrajini preživjeli i iz njegove jedinice prebačeni su vlakom u logor za vježbanje kod Moskve, gdje su dobili nove tenkove i nešto potpuno neiskusnih novih posada. Nije im rečeno da će sudjelovati u paradi sve do večeri 6. studenog. Pod svjetlom mjesečine Guds je odmah provezao satniju tenkova i kamion natovaren gorivom i uljem kroz prazne noćne ulice Moskve. Ostavio je jedan tenk u pričuvi pored središnjeg telegrafskog ureda u ulici Gorki, a ostala četiri dovezao je do početnih položaja na rubu Crvenog trga. Oni i njegovi časnici prošetali su se Crvenim trgom kako bi dobili ideju s čime će se suočiti. Lenjinov mauzolej još je bio prekriven kamuflažnom ceradom. U dva ujutro 8. studenog general Sinilov, zapovjednik obrane Moskve, dao je zapovjed da se sve trupe određene za paradu spreme za nju. Neispavani vojnici krenuli su prema crvenom trgu. Bilo je hladno, pred zoru počeo je padati snijeg. U pet minuta prije osam sati na Lenjinu mauzolej stigao je Stalin u pratnji članova politbirova komunističke partije. Stalin je pokazao na sivo nebo iz kojeg je padao snijeg i rekao članovima politbiroa, boljševici su sretni. Bog je na njihovoj strani. Maršal Budjoni na bijelom konju i general Artemijev na konju koji je imao samo jedno oko, izvršili su smotru okupljenih trupa. Trupe su pozdravile s glasnim ura. Nakon toga Stalin je održao još jedan govor koji je kao i onaj na postaji Majakovski prenošen na radiju. Govor je bio kraći od onog s postaje Majakovski i završio je riječima smrt njemačkim okupatorima. Na to su vojnici i mornari odgovorili sa još jednim ura. I onda je počela parada. Roderick Braithwaite piše. Da bi se održala parada, Stalin je s Moskovske obrambene crte povukao ekvivalent dvije divizije samo mjesec dana nakon što su Njemci probili u njoj rupu od 300 milja. Bilo je to jedinstveno, možda i ludo kockanje, ali za razliku od drugog Stalinova kockanja u 1941. ili 1942. ovo se itekako isplatilo. Civili i vojnici obodreni su njegovim pouzdanjem i hrabrošću. Parada je bila izuzetno moćan simbol prkosa i za mnoge sovjetske građane to je bila moralna prekretnica. Parada za 24. objetnicu oktobarske revolucije bila je sjajna propagandna akcija, ali propaganda nije sama mogla donijeti pobjedu. 16. listopada zapovjednik njemačke grupe Armija Centar, feldmaršal Fedor von Bock, potpisao je zapovjed za početak operacije Tajfun, čiji je cilj trebalo biti zauzimanje Moskve i slom Crvene armije kao borbene sile. Bok je okupio tri njemačke armije tri pancer grupe, sve u svemu 78 divizija. S druge strane, tri sovjetske fronte s 96 divizija okupljeno je za obranu Moskve. 30. listopada 1941. godine pokrenula se grupa Armija Centar. Počela je kataklizmička bitka za Mosku. Prva bitka prekretnica drugog svjetskog rata, govori docent dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti. Dakle, to je sada grupa Armija Centar i jednostavno odlučeno je da se razbiju obrana kod e, Vjazme i Brijanska. Pazite, Sovjeti su ipak koristili i priliku da naprave obramene linije između Brijanska i Vjazme, a onda zatim u slučaju da je to bilo probijeno, onda je bilo predviđeno daljnja glavna obramena linija dolje kod Možajska. Dakle, to su zapadni prilazi Moskvi koja je trebala dakle biti tri red obrambena reda, međutim ona nikad zapravo nije se stigla napraviti kako treba, jer su jednostavno Brijansk, e, dakle, i Vjazma su zapravo jako brzo pali. Dakle, e, Brijansk, to je e, druga njemačka armija, je vrlo brzo probila, već 3. listopada zauzima Orel i ide komunikacijom Orel-Tula, 6. listopada pada Karačev, a onda istog dana pada i Brijansk. Znači, e, praktično u manje od tjedan dana tu je razbijena dakle, sovjetska obrana. Vjazma je isto u ovom prvom naletu zauzeta već 7. listopada. Međutim, 6. na 7. listopada pada prvi snijeg snijeg i dolazi do rasputice blato do koljena, putevi su pretvoreni, ono što sam rekao, nema asfaltiranih puteva. E, dakle, ovi zemljeni putevi doslovno su postali e, blatne kupke, a sovjetska strana je to iskoristila i 6. listopada pokrenula cijeli niz e, protunapada, a posebno oko Tule. I to je zapravo bio najveći problem, jer operacija Tajfun planirala je dakle dvostruka klješta obuhvata oko Moskve. Na sjeveru dakle trebalo je ići prema Klinu i to je treća i četvrta pan pancer skupina su trebale brzo napredovati, a na jugu druga pancer skupina trebale zauzeti Tulu i nakon toga isto krenuti brzo prema Moskvi. Obje skupine su napredući sjevera i juga trebali su zaobići Moskvu i spojiti se. Njemački napad na Sovjetski savez počeo u ljeto 1941. kada su putovi i ceste bili čvrsti i pogodni za napredovanje kako njemačkih motoriziranih kolona, tako i pješaka koji su ih pokušali slijediti. Dolaskom jeseni ti čvrsti putevi pretvarali bi se u more blata. Početkom rujna u bitkama kod Jelnje, jugoistočno od Smolenska, Veremah se po prvi puta susreo s morem blata. Na cestama stvarale su se jame neke duboke i metar i pol do dva, u koje su upadala vozila i ljudi. Putovi i ceste bili su prekriveni blatom dubokim od 50 do 75 cm. U to blato vozila ne bi samo upala do osovine, već je i dio karoserije nestao u blatu, što je izvlačenje činilo skoro nemogućim. David Stahel u knjizi Bitka za Mosku donosi priču Leona de Grela, belgijanca koji se dobrovoljno javio u SS. Prelazak pojasa blata bio je vražija muka. Svaki metar blata bio je prepreka, iscrpljujući napor i patnja. Padali smo u rupe od blata, bacali svoje oružje, onda ga grabili. Voda je rasla do pojasa. Rupe su bile tako opasne da smo se morali povezivati u skupine po tri kako bismo jedan drugoga brzo izvukli ako bi netko od nas upao. Tako se na stotine tisuća vojnika borilo poput ljudi žaba uzduž tri tisuće milja duge fronte blata i mulja. Blato je uništavalo naš duh, Naši najslabiji bi se lomili, iscrpljeni. Tijekom te faze borbe jedan od naših je pao u glib. Njegova glava bila je raznesena. S hrabrošću pri kraju pucao si je u usta iz puške. Blato se samo pogoršalo kada je početkom studenog počeo padati snijeg. Ali onda su došle temperature ispod nule i to se blato počelo stvrdnjavati. Ponovno je tlo bilo dovoljno tvrdo za pokret tenkova i motornih vozila. Takvi uvjeti nisu dugo potrajali. Wehrmacht, istrpljen upornom borbom s Crvenom armijom, dodatno je istrpljivalo vrijeme na istočnoj fronti. David Stahel piše. Čak i prije nego što je došla olujna fronta, iscrpljenost bokovih snaga bila je povećana zimskim uvjetima, koji su dodatno osmekšali grupu armija centar i pojačali jad bitke. Također je to uvjerilo mnoge njemačke vojnike da su same vremenske prilike neka vrsta prokletstva stranih osvajača. Leon de Grel je napisao Stara ruska zemlja gažena od stranaca koristila je svoje drevno oružje, branila se i svetila. Wolfgang Paul, koji je služio u 18. pancer diviziji, zabilježio je. Ljeto nas je odvelo u istočne ravnice. Jesen nas je zadržala tamo sa svojim nepopustljivim i nezaboravnim blatom, a zima nas je ponovno htjela tamo izbaciti. Bilo je to kao da smo nabasali u svijet koji nikada nećemo razumjeti. Činilo se da je sve hladno, negostoljubivo i okrenuto protiv nas. To je ono što mnogi podcjenjuju činjenicu da je koncept Blitzkega, To nije ni doktrina, niti neka strategija, nego jednostavno taktički koncept koji je primijenjen u zapadnoj Europi. Vidite, bitka za Francusku, prije toga za nizozemsku invazija Danske, Belgije. To su zapravo relativno male udaljenosti gdje su oni bili od logističkih baza udaljeni samo 200 km. I to je postojala mreža i prohodnih puteva i željeznice. Jednostavno, tu se ti tehnički nedostaci nisu niti primijetili, a s druge strane vladala je e, taj veliki optimizam da će biti taj munjeviti napredak i jednostavno to se nije planiralo. Posebno zato što su svi mislili da će kampanja trajati 8 do 10 tjedana e, i da će zapravo, tako general Halder je rekao da će cijela kampanja, u kampanji 80 do 100 njemačkih divizija može lako pobijediti 50 do 75 dobrih sovjetskih divizija divizija i onda potaracati onaj ostatak e, slabijih. Jednostavno, niko nije mislio da će toliko dugo trajati kampanja i ne da će se odvijati zimi. Istina, već su tada u jesen počele pripreme za ovu e, zimsku opremu i posebno odjeću vojnicima, ali ona baš zbog toga što nisu riješen problem logistike i nije se očekivalo da će ipak doći do toga, nije bila isporučena, iako su postojali savjeti da se e, nakon onih prvih e, uspjeha u listopadu operacije Tajfun, kad se vidjelo da stvari neće tek tako, zapravo u 11. mjesecu stane, reorganiziraju snage i sačeka do proljeća. To je odbačeno e, jer je bilo to ubjeđenje, crvena armija je na izdisaju, još jedan udarac, pa još jedan, pa još jedan i ona je gotova. Nisu samo general Blato i general Zima držali Wehrmacht podalje od Moskve. U tom blatu i snijegu jednako su se morali boriti vojnici Crvene armije. Oružana sila Sovjetskog saveza trpjela je velike gubitke, ali njezin je otpor bio sve jači. Pored volje za otporom, Crvena armija pokazala je nešto što planeri njemačkog napada nisu očekivali. Njezina oprema i način borbe bili su bolji od Wehrmachtovih. Roderick Braithwaite piše. Rusi su na kraju izvukli pouke iz debakla u Finskoj. Svježe trupe koje su počele stizati imale su krznene kapute, bijele kamuflažne plašteve, krznene ili podstavljene jakne i tople pustene čizme. Cijeli bataljuni uvježbani su za borbu na skijama. I njihova je oprema također bila nadmoćna. Njihovi tenkovi imali su široke gusinice koje su nosile njihovu težinu čak i u dubokom snijegu. Njihovo automatsko oružje bilo je jednostavno i koristilo je mazivo koje se nije smrzavalo čak i na velikoj hladnoći. Čak i njihovi čupavi poniji bolje su podnosili zimu nego konji koje su Nijemci sa sobom doveli dok je na sjeveru zapravo, iako se napredovalo sada sporije i uz velike gubitke ipak se napredovalo, Tula je se pokazala kao jednostavno ora koji se nije uspio razbiti. E, iako je bilo u početku doslovno e, kad je 30. listopada kad su njemačke snage došle pred Tulu, doslovno e, prvo su odbijene i onda je u zadnji trenutak je poslano pojačanje, dakle 32. tenkovska brigada sa 5 KV1, 7 T34 i 22 T60, streljačka bojna s 900 60 ljudi, koja je onda idući dan uspjeli su te snage odbiti čak šest njemačkih napada. A posebno e, kada 31. E, listopada počinju dolaziti dodatne snage koje su se povlačile, a 5. studenog dolaze su Urala 413. streljačka divizija. I Tula nikad nije pala, niti se uspjelo i okružiti i zapravo tu je njemački plan pukao, jer iako se na sjeveru napredovalo, Tula se pokazala pretvrdim e, zidom. Istovremeno bitke kod e, Možajska i Kalinina 13. listopada pada Kalinin, obramena linija oko Kalinina, dan kasnije sam Kalinin, e, Možajski je također zauzet i to izaziva paniku u Moskvi kada je Stalin e, zapovjedio dakle makar djelomičnu evakuaciju. Međutim, e, sada su jednostavno se pokazalo loše vrijeme, intenzivne borbe, niz protunapada Crvene armije koji su iscrpili njemačke snage i tako je krajem listopada njemačko napredovanje zaustavljeno dole od Tule pa tu do sredine e, Narofominsk, sjeveru do Klina, jednostavno u tom trenutku Njemci su morali stati. Od početka Barbarosa Wehrmacht je uspio u nekoliko operacija okružiti i zarobiti golemi broj vojnika Crvene armije. 10. srpnja kod Minska i Bjalistoka predalo se oko 320 tisuća crvenoarmejaca. 6. kolovoza kod Smolenska predalo se njih još 310 tisuća. Tri dana kasnije kod Umana Wehrmacht je zarobio 103 tisuće sovjetskih vojnika. 20. kolovoza kod Gomela još je njih 84 tisuće palo u njemačko zarobljeništvo. Uslijedile su još veće brojke zarobljenih. 16. rujna kod Kijeva zarobljeno je 665 tisuća vojnika Crvene armije. 11. listopada kod Azova predalo se 107 tisuća crvenoarmejaca. U operacijama kod Vjazme i Brjanska Wehrmacht je zarobio još 663 tisuće vojnika Crvene armije. Bile su to goleme brojke. Prema većini tih vojnika Wehrmacht je postupao na najgori mogući način. Oni koji će preživjeti prve mjesece nakon zarobljavanja postaće robovska radna snaga Rajha. Svi ti golemi gubici, kojima treba pridodati milijune poginulih i ranjenih, nisu ipak doveli do kolapsa Crvene armije i Sovjetskog saveza. Stalin, ili kako su ga nazivali Hazjajin ili Gazda, nije se poput Hitlera odlučio petljati u vođenje armija i korpusa. Suočen s ozbiljnom situacijom na ratištu, on je postupio drugačije. Gazda je napravio dobru odluku da je nakon početnih e, poraza jednostavno pozvao Žukova da organizira obranu Moskve. Koje je jasno uvidio i prijetnju, posebno na sjeveru gdje Crvena armija nije imala skoro nikakve pričuve i on je izravno usmjeravao cjelokupnu obranu Moskve i posebno cijeli niz protunapada. Dobro, e, Sovjetima je pomogla tada i činjenica da su loše vremenske prilike i dosta omele e, djelovanje Luftwaffe koja je u tom trenutku imala e, zračnu e, nadmoć. Međutim, upravo je Žukov kad je preuzeo stvari, bez obzira koliko je vidio koliko je očena situacija, vidio da je trebalo i povući dio snaga, ojačati linije, ali ono što je bilo ključno je bilo to kada je došla informacija iz Japana. A to je dakle Richard Sorge, dakle sovjetski e, špijun u njemačkom veleposlanstvu je dao onu informaciju da će jednostavno Japan neće napasti e, Sovjetski savez. I to je omogućilo sada da se iz Sibira prebaci prvo 18 divizija 1700 tenkova koje u bitkama u bitkama u listopadu još se nisu e, toliko angažirale i studenom, ali one će biti ključne kada budu došle za sovjetski protuudar u prosincu. Richard Zorge rođen je 4. listopada 1895. u Baku u Azerbejdžanu. Njegov otac, rudarski inženjer zaposlen u naftnoj tvrci, bio je Njemac, a majka mu je bila Ruskinja. Kada je Zorge bio dječak, obitelj se odselila u Njemačku. Nakon službe u Njemačkoj vojsci u Prvom svjetskom ratu, Zorge je na sveučilištu u Hamburgu doktorirao političke znanosti. Godine 1919. učlanio se u komunističku partiju Njemačke, a pet godina kasnije otputovao je u Mosku, gdje je počeo raditi za Kominternu ili komunističku internacionalu. Kominterna ga je poslala u Kinu gdje je organizirao špijunski krug, a tada je Zorge počeo izgrađivati svoju reputaciju sposobnog novinara i nacističkog simpatizera. Godine 1933. postao je član nacističke stranke, a kominterna ga je onda poslala u Japan, gdje je postao politički savjetnik njemačkog veleposlanika u Japanu, generala Eugena Ota. S tog je mjesta Zorge počeo slati u Mosku prvorazredne obavještajne podatke. Problem je bio u tome što mu tamo nisu vjerovali. 15. svibnja 1941. Zorge je javio u Mosku da će u lipnju početi napad Njemačke na Sovjetski savez. Stalin nije vjerovao u to. rodrick Braithwaite piše. Kada su Timošenko i Žukov predstavili svoje dokaze njemačkih planova, Stalin im ih je bacio u lice. Zorge, sovjetski špijun u Tokiju, udostojio se izvijestiti nas da će Njemac napasti 22. lipnja. Sugerirate li vi, Staljin je prezrivo upitao, da i njemu trebam vjerovati? Zorgeu nisu vjerovali. Za jedne on je bio mogući dvostruki špijun, za druge samo jedan od špijuna koji su slali alarmantne izvještaje. Oven Matthews u knjizi Besprijekoran špijun donosi ovo mišljenje Vjačeslava Molotova, jednog od najbližih Staljinovih suradnika. Mislim da se nismo mogli osloniti na naše obavještene podatke, prisjetio se Molotov. Morate ih slušati, ali također trebate provjeriti njihovu informaciju. Obavješteni agenti mogu vas gurnuti u tako opasan položaj da se iz njega nikada ne možete izvući. Provokatori su bili bezbrojni, zato ne možete vjerovati obavještenim podacima bez stalnog i skrupuloznog provjeravanja i ponovnog provjeravanja. Mm-hmm. Kada sam bio predsjednik vijeća narodnih komesara, provodio sam pola dana čitajući takve obvještane izvještaje. Samo im je nedostajao datum napada. I da smo vjerovali tim izvještajima, rad bi počeo puno ranije. Molotov je kao ministar vanjskih poslova sklopio s Joakimom von Ribbentropom, ministrom vanjskih poslova Njemačke, sporazum o nenapadanju. Njemu je bilo u interesu da pokaže da se Njemačka ne sprema za napad na Sovjetski savez. Međutim, kada je 22. lipnja počela operacija Barbarosa, postalo je jasno da su Zorgeovi obavještajni podaci sjajni. Njegova dojava da Japan neće napasti Sovjetski savez omogućila je dopremanje jedinica s dalekog istoka na frontu kod Moskve. U listopadu 1941. japanske vlasti su ga uhitile i zbog špijunaže usudile na smrt. Kazna je izvršena 1944. a posmrtno je Zorge dobio odlikovanje heroja Sovjetskog saveza. Njegovi obavještajni podaci omogućili su jačanje obrane Moskve to je bio cijeli niz bitaka na sjeveru i jugu. Dakle, posebno njemačka ofenziva je 15. studenog nastavljena sa ciljem dakle onog e, zaobilaženja e, Moskve i spajanja iza Moskve da kao što sam rekao Klin je zauzet, ali jednostavno Njemci više nisu imali e, dovoljno snaga. Tako četvrta panca armija 3. prosinca dolazi do Krasnaje Poljane koja je bila samo od Kremlja 20 km udaljena, a e, još 24. studenog kad je pao Klin, četiri dana poslije toga pancer armija kod Dimitrova zbija na kanal Moskva-Volga koji je bio udaljen od Kremljina samo 35 km. I tu je sad Žukov koncentrirao svoje snage jer je znao da je to zadnja ona na sjeveru, dakle zapreka koja se mora držati i zapravo bio je uspješan. Dakle, došli su toliko blizu i nisu uspjeli. Na jugu e, je svaki dalji pokušaj zauzimanja Tule propao. Jednostavno tamo više nije bilo dovoljno snaga i obrana se je dovoljno učvrstila. I zadnji pokušaj bio je dakle 1. prosinca u blizini Narofominska, dakle izravno direktni napad prema Moskvi kada je e, je razbijena dan prije toga 33. sovjetska armija. Dakle, kod Kubinke sovjetska peta armija zaustavila je njemački prodor i time je zapravo što se Njemaca tiče bitka za Moskvu bila gotova. Gubici Sovjeta su bili užasni. Oni će imati ukupno preko milijun vojnika dakle, u bitci za Moskvu, ali oni će to moćno nadoknaditi. Njemci su imali negdje oko 179 tisuća vojnika, međutim ta nadoknada će se pokazati e, problematičnom. Jednostavno, sada se javlja mogućnost sovjetske protofenzive na dan 1. prosinca 1941. grupa Armija Centar imala je 1.708.000 vojnika. Bila je to snaga na papiru. Ta nekad najjača od tri grupe armija koje su krenule u napad na Sovjetski savez, sada je tek bila sjena nekadašnje moći. Doduše, njezine trupe došle su blizu Moskvi. Nakon rata preživjeli njemački vojnici govorit će o tome da su iz daljine vidjeli zlatne kupole crkava u Kremlju, da su došli do zadnje postaje moskovske tramvajske mreže, da su iz kante za smeće izvedili hrpu vozni karata na kojima je čiriličnim slovima pisala riječ Moskva i tako dalje. Istina je bila drugačija. David Stahel piše. Većina vojnika koji su napadali prema Moskvi bili su znatno dalje od najudaljenije moskovske tramvajske ili autobusne postaje. Najbliže naselje u njemačkim rukama bila je Krasnaja Poljana, koja je bila udaljena nekih 32 km od Moskve i samo malena skupina lako naoružanih vojnika došla je Moskvi bliže od toga. Gustav Šrodek, dočasnik u Šeleovoj 11. pancer diviziji, izjavio je bili smo blizu ruskom glavnom gradu, vidio sam prometni znak Moskva 18,5 km. Drugi su tvrdili da su vidjeli Moskvu kroz dobar dalekozor, ali jedan je topnik zabilježio, iako smo mogli vidjeti grad na horizontu, nismo ispaljivali granate na Moskvu, bila je predaleko. Dok je grupa Armija Centar teško napredovala prema Moskvi, njezini obavještajci, kao i obavještajci u vojnoj obavještajnoj službi, propustili su primijetiti golema pojačanja koje su dolazila crvenoj armiji iz dalekog istoka. Načelnik odjela Vojne obavještajne službe za istok bio je pukovnik Eberhard Kinzel, pruski stožerni časnik koji nije prošao ni temeljno školovanje za obavještajca. Nije imao nikakvo znanje o Sovjetskom savezu i naravno nije govorio ruski. Obavještajne procjene njegovog odjela bile su pogrešne i uči početka operacije Barbarosa. Takve su bile i nakon početka te operacije. Sve do 22. studenog je odbijao mogućnost da će Crvena armija dopremiti nova pojačanja u okolicu Moskve. Što je dopremljeno s dalekog istoka, dopremljeno je, tvrdio je Kincel. Sve to proturječilo izvještajima izveđača koji su obavještavali o dolasku na tisuće vagona prepunih trupa i opreme u blizinu Moskve. 5. prosinca 1941. godine Crvena armija krenuće u protunapad sa silinom koja je za njemačku vojsku bila zaprepašćujuća. Sada sovjetska protuofenziva počinje 5. prosinca to nije bio opći napad, to će tek uslijediti u siječnju. Međutim, sad je trebalo jednostavno odbaciti Njemce s prilaza Moskvi i to je bio cijeli cilj E, Žukov je, s obzirom, da, e, bio je svjestan da su njemačke snage iscrpljene, ali bio je svjestan stanja u kojem se nalaze njegove postrebe. Jednostavno odlučio je e, koncentrirati napade na nekoliko kritičnih točaka da dobije onu lokalnu nadmoć i time razbije njemačke snage. A posebno napadima duš kanala Moskva-Volga, gdje su 6. prosinca već probijene njemačke linije. Dužina proboja je bila 17 km, da bi idući dan povećana na 35 km, koje Njemci jednostavno više nisu mogli zakrpati i tada Žukov angažira rezervu tri armije južno od Klina sa ciljem da se okruži treća pancer armija i dijelovi četvrte pancer armije. Međutim, činjenica je bila ta da iako su ovi napadi onesposobili njemačku obranu i probili dakle njemačke crte. Ideja o e, dakle okruživanju njemačkih e, armija bila je ipak preambiciozna. Crvena armija jednostavno nije bila sposobna za to. Istina, e, Njemci su se počeli dakle povlačiti prema rijeci Istra. Klin je oslobođen 15. prosinca, e, a onda 24. prosinca danim napredovanjem je potpuno odbačena mogućnost okruživanja Moskve. Prema tome bitka je bila završena, ali sovjetske snage bile su preslabe da bi spriječile e, povlačenje Njemaca. Jednostavno sada je trebalo konsolidirati obrambenu liniju, jer su njemački zapovjednici bili su svjesni činjenice da su njihove postroje previše razvučene i iscrpljene, ali to nije dopustio Hitler.

Na dan 1. prosinca borbena snaga Crvene armije brojala je 4 milijuna 196 tisuća vojnika, 32 194 topa, 1984 tenka i 3688 zrakoplova. Nasuprot toga Wehrmacht je imao 36 tisuća topova, 1453 tenka i 2465 zrakoplova. Na takozvanoj zapadnoj osovini, u žargonu stavke vrhovnog zapovjedništva, to je bio pravac prema Moskvi, Crvena armija imala je 718.800 vojnika, 7.985 topova i 720 tenkova. Wehrmacht je prema Moskvi imao 801 tisuću vojnika, 14 tisuća topova, tisuću tenkova i 615 zrakoplova. Tri sovjetske fronte, Kalinjinska, Zapadna i Jugozapadna, pod zapovjedništvom generala Konjeva, Žukova i Timošenka, raspoređene prema grupi Armija Centar, nisu bile nadmoćne njemačkim snagama, ali te su trupe bile u puno boljem stanju od njemačkih. U tri ujutro, u petak 5. prosinca, na temperaturama između minus 25 do 30 stupnjeva Celzija, sovjetske trupe su napale. Vojnici Kalinjinske fronte napali su preko smrznute rijeke Volge. Pod napadom Crvene armije našli su se dijelovi Wehrmachta koji su prije samo nekoliko tjedana predvodili napad prema Moskvi i činili se nepobjedivima, poput recimo pancer grupe kojem je zapovjedao general Heinz Guderian. Te nekad nepobjedive trupe sada su se ponašale poput jedinica Crvene armije kada su se one povlačile pred snažnim napadom. David Stahel u knjizi Povlačenje iz Moskve piše. Njemački inženjeri počeli su uništavati oružje i vozila koja nisu mogla biti evakuirana u pozadinu. Nevjerojatno je koliko smo toga uništili, pisao je kući 7. prosinca Fritz Hübner. U topničke cijevi ubacivane su ručne granate, u tenkove se postavljalo naboje od 3 kg i onda ih se detoniralo. Kamionima su ili bušene rupe u motorima ili se u njih stavljalo ručne granate. Bio je to opasan i vrlo depresivan posao, zaključio je Hübner. Količina opreme uništene u prvim danima povlačenja bila je nevjerojatna. 14. motorizirana pješadijska divizija generala Heinricha Voša izvijestila je da je između 6. i 8. prosinca uništila dva tenka, šest protutenkovskih topova, osam oklopnih izviđačkih vozila, 17 traktora, 73 automobila, 99 motocikala i 123 kamiona. Funkova sedma pancer divizija dala je manje precizne informacije za isto razdoblje, ali i ona je zabilježila da je uništeno 10 topova i veliki broj kamiona. Njezina pancer pukovnija imala je samo 15 operativnih tenkova. Izvještaj je završavao riječima, moraju se očekivati daljnji materijalni gubici. Činjenica je bila da su E, Njemci dobili jedan težak udar, ali to nije značilo da je Wehrmacht, da posebna grupa armija centar uništena. To će tek biti urađeno u ljeto 44. dakle operacije Bagration. Stavljeno u srcu iz sovjetskih zapovjednika grupa armija centar imala posebno mjesto ali to će tek tada moći uništiti. Tu se sad pokazala kvaliteta njemačkog vojnika koji se usprkos nepovoljnim e, prilikama i posebno činjenici te užasne hladnoće jer su temperature bile ovisno o sovjetskim i njemačkim izvještajima od minus 30 pa čak do minus 50 stupnjeva te zime. To je do tog trenutka bila najhladnija e, zima u 20. stoljeću. E, jednostavno pokazalo se činjenica da su one bile uvježbane i čak i kad su se povlačile. S druge strane vrijeme se poboljšalo i Luftwaffe je mogla ponovno pružiti dobiti zračnu potporu što je bilo izuzetno važno sada, a posebno kasnije za vrijeme one opće sovjetske protuofenzive. Međutim, ova luda Hitlerova da se mora držati zemljište na svaki način, eh, iako je protiv toga bio i eh, dakle general eh, zapovjednik grupe armije centar von Bock koji je tražio prvo zahtjev od povlačenja Hitleru, a zatim i general Halder su tražili da se to dogodi i onda su čak sami poduzeli neke mjere, Hitler je to spriječio. Dakle, čini je bila da je sad i Guderian smijenjen e, zbog toga. Naravno da nisu mogli tu e, držati te položaje, ali da se krenulo ranije u povlačenje i organiziranije njemačke ubice bi bili ipak manje. Ipak usprkos tome, Crvena armija je bila ipak preslaba da napravi ono što je Žukov želio, da dijelove grupe armije centar okruži i potpuno uništi. Mm. Udar Crvene armije u prosincu 1941. teško je pogodio Wehrmacht. Nekad nadmoćna vojska sada je bila u povlačenju. Zapovjednici nekad moćnih skupina divizija, poput generala Georga Heinza Reinharta, zapovjednika treće pancer grupe, sada su živjeli u uvjetima za koji su bili uvjereni da ih nikada neće doživjeti. David Stehel u knjizi Povlačenje iz Moskve donosi pismo koje je sredinom prosinca Reinhardt poslao svojoj supruzi. Ja i deset stožernih časnika živimo u jednoj prljavoj, zbog pećnice čađom ispunjenoj sobi, s nekoliko svijeća. Gladni smo i žedni jer se naše vozilo za hranu izgubilo i brinemo se i sata u sat, bez vijesti ili s informacijama koje se izmjenjuju od dobrih do ozbiljnih. Spavamo koliko se može spavati sa stalnim dolascima i odlascima, telefonima, prometom ispod prozora i napetosti koja lomi živce i sve tako do sljedećeg jutra kada bez pranja, doručka i tome slično krećemo prema novom stožeru. Situacija među vojnicima bila je naravno gora. Oni su se bojali zaspati ili prestati kretati da se ne bi stvorile ozebline na rukama i nogama. Kada bi njemački vojnici našli zaklon, često su ležali jedni na drugima. Svega je nedostajalo. Kanistri benzina i dizel goriva mijenjali su se za cigarete ili hranu. Za njemačku vojsku još su bili opasniji slučajevi potpunog rasula. David Stahel piše. Puno zabrinjavajući bili su prizori oskudice ili besciljnosti među nekim vojnicima koji su proizlazili iz sloma zapovjednog lanca i kontrole. Gerhard Linke napisao je 17. prosinca tijekom povlačenja. Prizori koje smo ugledali bili su nevjerojatni. Vojnici u stanju potpune zapuštenosti lutaju uokolo poput skitnica. General oklopnih trupa Ferdinand Schall, zapovjednik u Reinhardtovu 56. pancer korpusu, vjerovao je da izmiče kontrola nad situacijom. Disciplina je počela popuštati, sve više vojnika je išlo prema zapadu bez oružja, vodeći tele na užetu, vukući za sobom sanjke s krumpirima. Samo su teturali prema zapadu, a da im nitko nije zapovjedao. Na večer 5. siječnja 1942. godine stavka se okupila s ciljem pokretanja opće ofanzive na istočnom frontu. Ofanziva koja je počela 5. prosinca trebala je odbaciti njemačke trupe od Moskve. To je i uspjela. Sada je stavka planirala opći napad na njemačke trupe na istočnoj fronti. Dok će napada i doći u siječnju 1942. i on će još dalje odbaciti njemačke trupe. Ali taj će napad Žukov u svojim memoarima nazvati Birovom pobjedom. Pa zato što je Žukov bio dobro svjestan dakle e, stanja u kojem se nalazila e, Crvena armija. I zapravo i Žukov i Stavka, dakle vrhovno zapovjedništvo Crvene armije, bili su jednostavno protiv toga E, da e, se nastavi dalja ofenziva, pošto su sada odbačene njemačke snage od Moskve, spriječena je mogućnost e, zauzimanja Moskve i trebalo je dakle odmoriti crvenu armiju za proljetno djelovanje. Međutim, ponesen uspjehom Stalin jednostavno 7. siječnja donio odluku o poduzimanju opće ofenzive na cjelokupnom frontu od Leningrada do Rostova. Naravno, Žukov se mogao tome protiviti, ali on je morao to poduzeti iako je Žukov otvoreno rekao da će e, time sovjetske snage se suviše raspršiti, a glavnina snaga koja je morala izvesti protuudar već su bile iscrpljene i naravno napredovanje prema zapadu će produžiti dakle logističke linije. Tada sovjetska logistika nije bila sređena, ona će biti sređena kasnije, krajem 42. početkom 43. godine i naravno će opasnost od Luftwaffe. Međutim, e, ideja je bila da zapravo to je ona ideja uništenja kompletne grupe armija centara. Na sjeveru je trebalo deblokirati e, Leningrad, dakle okruživanje Njemačke 18. armije. Taj pokušaj je jednostavno nestalno propao jer zapovjednik Volfovskog fronta, general Merecko, prerano krenuo u napad sa nedovoljnim slabo obučenim snagama koje čak nije ni dovoljno koncentrirao radi postizanja uspjeha i e, nakon određenog e, napredovanja u dubini skoro 70 km njemački protuudar jednostavno odsjekao sovjetske snage koje su ostale okružene i predale se u lipnju 42. godine. I to je priča koja se zapravo ponavljala na ostatku fronta kada su sovjetske snage bile preambiciozne. Recimo, ovaj pokušaj napredovanja prema Vjazmi i kasnije prema Rževu koji je trebao uništiti kompletnu grupu armiju centar, gdje su čak angažirane i zračno-desantne sovjetske e, jedinice, pri čome su desantirane e, ne stotine, nego tisuće vojnika. E, na kraju E, iako je Možajsk bio zauzet, Ržev nije bio zauzet, a većina ovih snaga koje su bile angažirane, čak spuštene cjelokupnog četvrtog zračnog desantnog korpusa Crvene armije, tisuća ljudi kod Vjazme, e, jednostavno umjesto masovnog desanta koji bi možda i dao neke uspjehe zbog nedostatka transportnih aviona. Te su skupine dakle ubacivane po dijelovima i e, između 27. siječnja i 1. veljače izgubljeno je iznenađenje. Njemci su vidjeli što dolazi, uspjeli su angažirati snage, izveli su Luftwaffe izvela cijeli niz napada po sovjetskim aerodromima gdje su nalazili transportni avioni i time još dodatno usložila operaciju i na kraju došlo je do toga da je većina tih snaga je bila ili okružena likvidirana, dio se je uspio vratiti i E, jedino onog što kažem na jugu zbog prenapregnutosti njemačkih linija kod e, Rostova je postignut određeni uspjeh, ali i to je ipak bio, to nije bilo ono što je Stalin očekivao. Sovjetska protuofanziva iz prosinca 1941. te siječnja i veljače 1942. skupo je koštala Crvenu armiju. U prosincu Crvena armija imala je 552 tisuće gubitaka, u siječnju 558 tisuća i u veljači 528 tisuća. Sve u svemu, ta tri mjeseca Crvena armija izgubila je milijun 638 tisuća vojnika. Njemačka vojska u tim mjesecima od 26. studenog 41. do 28. veljače 42. imala 262.524 mrtva, ranjena, nestala ili zarobljena vojnika. Crvena armija je u tim ofanzivama imala šest puta veće gubitke od Wehrmachta. Zbog tih brojki Žukov je pobjedu iz zime 41. na 42. nazvao Pirovom ali ona je ipak bila pobjeda. Do tada nepobjedivi Wehrmacht zaustavljen je nadomak Moskve i natjera na povlačenje. Njegovi kubici bili su tako veliki da nikada više neće moći krenuti u opći napad na istočnoj fronti. Odnos snaga na tom ratištu počeo se mijenjati u korist Crvene armije. 17. studenog 1941. Helmut James von Moltke, potomak Helmuta von Moltkea, načelnika generalštaba koji je vodio prusku vojsku u pobjedu u ratovima koji su doveli do ujedinjenja Njemačke i pripadnik Abvera obještene službe, zapisao je ove riječi u pismu supruzi. Nitko ne zna kakve će biti posljedice ni kada će one nastupiti ali jedna stvar je sigurna. Konjenici apokalipse početnici su prema onome što je pred nama, govori docent doktor Robert Parić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Početkom ožujka bilo je jasno da je sovjetska dakle, ofenziva zaustavljena postignuti uspjeh. Dakle, obramene linije pomaknuti su od 100 pa i do 250 km od onoga pred vrhunac njemačkog napredovanja, ali recimo Harkov nije zauzet. Njemačke snage Wehrmachtu dakle naneseni su teški gubici, ali nije slomljena njegova moć i zapravo strateška inicijativa još uvijek je ostala na strani Njemaca. Dakle, slomom njemačke ofenzive kod Moskve je zapravo slomljena mogućnost da dođe do totalnog poraza Sovjetskog saveza. I to je bilo njemačkoj strani sada jasno. Dakle, sada je cilj bio zapravo prisiliti Stalina na separatni mir i cjelokupna njemačka djelovanja 1942. godine bila su usmjerena prema tome. Za početak, e, više nije bilo moguće napraviti tako ambiciozno djelovanje na tri strateška pravca sa tri e, armijske grupe. Iskreno čemu to nije uspjela napraviti ni Crvena armija 1944. godine, koja nije imala, bez obzira što se revitalizirala za to snage. I kad pogledate operaciju Bagration, ona je tek bila početna operacija, ako uspije, ona će pokrenuti cijeli niz strateških napadnih operacija. Njemci 42. godine više nisu imali snaga za ponoviti Barbarosu i stoga su angažirali snage na jugu radi zauzimanja Kavkaza jer da je Kavkaz bio zauzet naftna polja, Stalin bi bio prisiljen tražiti separatni mir, pošto 85% proizvodnje nafte sovjetske dolazilo odande. Prema tome, značaj e, bitke kod Moskve bio je taj da je ona isključila mogućnost totalne kapitulacije i poraza Sovjetskog saveza, ali to je bilo još daleko od toga da je e, Wehrmacht e, u Rusiji poražen. I to će tek trebati Stalingrad, a onda ova nepromišljena ofenziva kod Kurska, da konačno bude slomljen, e, Wehrmacht slomljen i da sovjetska strana poslije Kurska preuzme stratešku inicijativu. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.